Molt bon dia, benvinguts al Tiana Primera Hora. La superpoblació de senglars al parc de la Serralada de Marina i també a d'altres zones de Catalunya continua marcant l'actualitat informativa. Tot seguit repassem els temes més importants a l'informatiu d'aquest dimarts en titulars. Música El Consorci del Parc de la Serralada de Marina posarà en marxa de nou una campanya informativa sobre l'impacte i les precaucions que cal tenir en compte davant de la superpoblació de senglars a l'entorn natural del parc. Es tracta d'una reedició dels cartells i díptics que ja es van editar la primavera d'aquest 2010. Tiana disposarà d'una nova instal·lació fotovoltaica a la zona poliesportiva. Al llarg d'aquesta tardor es preveuen executar les obres que es duran a terme a la pèrgola de les piscines descobertes. L'energia generada a partir de la nova instal·lació s'injectarà a la xarxa de distribució i serà el nostre municipi el que la consumirà. El casal d'avis de Tiana ha renovat parcialment la seva junta directiva en una assemblea general extraordinària de socis celebrada aquest dilluns. Josep Pissa encapçala a partir d'ara la nova junta, ocupant el lloc de l'anterior president Dionisi Permanyer. I el bàsquet Tiana s'ha imposat aquest cap de setmana a la pista de l'escala per un ajustat 85 a 88. Els tianencs van poder fer-se amb la victòria en un partit que es presentava molt complicat, ja que el rival disposava de certa entitat, tenint en compte que l'any passat jugava a primera catalana. Tiana, primera hora. Notícies. El Consorci del Parc de la Serralada de Marina posarà en marxa de nou una campanya informativa sobre l'impacte i les precaucions que cal tenir en compte davant de la superpoblació de senglars en l'entorn natural del parc. Es tracta d'una redició dels cartells i díptics que ja es van editar la primavera d'aquest 2010 i que reprèn per donar resposta a un problema que encara persisteix i per les peticions dels consistoris de mantenir la difusió i informació a la ciutadania sobre aquesta qüestió. Cinta Pérez és la directora del Consorci del Parc de la Serralada de Marina. Nosaltres des del parc el que podem fer és continuar treballant en l'àmbit de la sensibilització a la població i de donar informació, sobretot perquè no es facin coses que de vegades es tenen mals hàbits de fer, com és eh, donar de menjar als animals, perquè en un principi fan gràcia, fa gràcia que s'apropin a les zones urbanes, i això és perillosíssim, perquè els animals s'acostumen a baixar fins a zones urbanes perquè tenen el menjar més fàcil i, i a més a més els hi provoquem problemes de que, de que els tenim al costat d'on no volem després tenir-los. No donar menjar als senglars és una de les recomanacions més importants, ja que del contrari s'alteren les seves pautes de comportament natural i instintiu. Encara que no es tracta d'animals especialment agressius, també és important mantenir-se allunyats, ja que podrien respondre de forma violenta. Cinta Pérez. Davant d'un animal salvatge eh, hem de pensar que el seu comportament pot ser imprevisible, sobretot si hi ha una femella amb cries. Com passa amb qualsevol espècie, la femella tindrà eh, el seu instint de protecció de, de les cries i, per tant, convé com a mínim no, no emprenyar-los. No són animals especialment agressius i, a més a més, precisament s'estan domesticant molt pel, fet, pel fet precisament de baixar a les zones urbanes. Per tant, home, si els veiem, el millor és, doncs, eh, intentar passar desapercebut i no, i no emprenyar-los. D'altres recomanacions a tenir en compte són tapar correctament els contenidors d'escombraries després d'abocar-hi la brossa i sempre que circuli en vehicle pel parc és necessari extremar la precaució per tal d'evitar possibles accidents. L'anunci de la posada en marxa d'aquesta campanya informativa arriba després que alguns propietaris rurals de Tiana asseguressin fa només uns dies en declaracions a aquesta emissora que els anglars estaven causant nombroses destrosses en els seus conreus. I és que la població d'aquests animals ha augmentat força els últims anys i per aquest motiu sovint surten dels seus espais habituals i accedeixen a carreteres i zones habitades. Aquest fet comporta nombrosos inconvenients que a banda dels danys als conreus també poden manifestar-se en danys a persones o vehicles. A més, l'entorn natural també en pateix les conseqüències, ja que l'accés de senglars ha fet minvar algunes espècies d'animals que crien arran de terra i han causat danys a d'altres espècies vegetals protegides. Tiana disposarà d'una nova instal·lació fotovoltaica a la zona poliesportiva. Al llarg d'aquesta tardor es preveuen iniciar les obres que es duran a terme a la pèrgola de les piscines descobertes. L'energia generada a partir de la nova instal·lació s'injectarà a la xarxa de distribució i serà el nostre municipi el que la consumirà. És el que es coneix amb el nom de generació distribuïda que permet als consumidors generar calor o electricitat per les seves pròpies necessitats. Ho explica el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández aquesta energia va, va a xarxa i per tant el que fem és no haver de importar energia de l'exterior amb altres fonts que puguin venir de, de les hidroelèctriques, que puguin venir de l'eòlica o que fins i tot puguin venir de les nuclears. Per tant, és el primer pas que fa Tiana per generar energia i dependre menys, diguéssim, de les fonts d'energia tradicionals. Es preveu que a partir de la nova instal·lació es puguin produir al voltant de 26.100 quilowatts per any. Aquesta quantitat equival al consum mitjà anual de 8 llars i de la seva producció no se'n derivaran emissions contaminants, com sí que succeeix amb el sistema elèctric tradicional, amb el qual s'estima que s'emetrien un total de 10 tones de CO2 a l'atmosfera. Amb aquesta instal·lació es pretén, doncs, reduir l'impacte ambiental a l'hora de generar energia elèctrica, però també es cerca un objectiu pedagògic i econòmic. Joan Pau Hernández n'ha explicat explicat aquesta triple funció? En primer lloc és el generar energia de manera neta i, per tant, produir menys emissions contaminants. Hi ha un altre element molt important que és la pedagogia, la visualització de que hi ha eh, mitjans de producció eh, d'energia nets i la darrera funció és també una mesura d'inversió i que permetrà doncs, produir energia i, per tant, disminuir la factura elèctrica mm, de, de l'Ajuntament. El cost dels treballs d'instal·lació de les plaques fotovoltaiques és de prop de 107.000 euros, finançats íntegrament pel Fons Estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat Local. El regidor de Medi Ambient no ha descartat ampliar la xarxa de producció energètica una vegada comprovat el funcionament del nou sistema solar de la zona poliesportiva. De fet, ha reconegut que hi ha determinades cobertes d'edificis municipals que són susceptibles d'instal·lar-hi plaques fotovoltaiques i, en aquest context, ha assenyalat el gran potencial de la zona poliesportiva per dur a terme aquestes actuacions. Amb el Fons Estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat Local també es financen a Tiana d'altres projectes. És el cas d'actuacions puntuals d'adequació i renovació de l'enllumenat públic per un import aproximat de 420.000 euros. Un altre dels projectes està relacionat amb l'administració electrònica aplicada als processos de gestió municipal per un import de més de 124.000 euros. Tiana, primera hora. El casal d'avis de Tiana ha renovat parcialment la seva junta directiva en una assemblea general extraordinària celebrada aquest dilluns. Josep Pissa encapçala a partir d'ara la nova junta, ocupant el lloc de l'anterior president Dionisi Parmanyer. Els altres canvis passen per la secretaria, que passa de mans de Ramon Pujol a Carles Guamis, i la tresoreria de Josep Pissa a Ana Maria Puy. També s'han renovat els càrrecs de vocal. Narcís Riera i Núria Bisbal han deixat el lloc i ha entrat Marisol i Ana Maria Vázquez. En aquest context de canvis, el nou president Josep Josep Pissa, ha manifestat la seva intenció d'aconseguir millorar la comunicació amb els més de 200 associats de l'entitat i també d'ampliar la classe d'informàtica. Crec que el principal serà mirar de tenir més relació amb el conjunt de socis, perquè aquí el que passa que hi ha una quantitat de socis que són socis però que no venen gaire per aquí. Així com hi ha socis que continuen estant per aquí. Penges un lletrer i se n'entera. Doncs hi ha socis que no venen per aquí i, i si no els envies una informació, ni se n'enteren. No? Això és una de les coses que haurem de mirar de, de solucionar. I l'altre anirem fent eh, la classe informàtica, que és de les coses que més èxit té aquí, la informàtica. Mirarem d'ampliar-la, els càrrecs que es mantenen són el de vicepresidenta, ocupat per Natàlia Sabater, i el d'un dels vocals, Joan Garriga. En aquest context, els vocals passen de 4 a 3, però els estatuts de la Junta permeten aquesta variació. L'Assemblea Extraordinària celebrada aquest dilluns ha servit per ratificar les noves cares proposades pels membres de la Junta sortint. L'actual Junta, doncs, queda presidida per Josep Pissa, que va ser comissionat de la gent gran a l'Ajuntament de Tiana durant dues legislatures. Tot seguit repassem altres notícies de la comarca en un format més breu. El port de Mataró tindrà un nou espai destinat a la reparació i al manteniment de vaixells. La intenció és que hi puguin accedir vaixells de gran eslora i fer créixer el sector del manteniment i la rehabilitació. Les noves drassanes estaran ubicades a la platja de Pequín, una zona molt concorreguda a l'estiu, però que no està oberta al bany. El projecte s'emmarca dins el Pla Especial del Port i és una de les actuacions previstes al Pla Estratègic que es va aprovar l'any 2009. Es preveu que els treballs puguin començar com a molt tard d'aquí dos anys. L'empresa pública de la Generalitat GIC ha adjudicat les obres per fer el passeig marítim entre Arenys de Mar i Canet. La inversió ascendeix a 3 milions d'euros, una xifra que representa un 25% menys que el pressupost inicial. Les empreses Sassir, Isau i Scrinter seran les encarregades de fer l'obra. Amb els treballs es pretén ordenar aquest tram de façana marítima, una actuació que arriba després que els dos ajuntaments reclamessin des de fa anys a l'administració urbanitzar aquest sector. Es preveu que les obres tinguin una durada de 9 mesos. News. I a Badalona i Sant Adrià de Besòs, uns 600 pacients es podran fer endoscòpies urinàries als centres d'atenció primària amb especialistes. Són persones que fins l'actualitat ja eren visitades en aquests centres pels uròlegs de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, però si requerien una endoscòpia urinària havien de demanar hora per una altra visita a l'Hospital Badaloní. Ara ja es poden fer la prova més a prop de casa i en molts casos al mateix dia de la visita, cosa que evita el temps d'espera i els desplaçaments innecessaris. Alhora agilitza el diagnòstic de la les patologies de bufeta. Tiana, primera hora. Notícies. La Biblioteca Can Baratau dona avui el tret de sortida a un cicle de xerrades que porta per nom Dimarts Parlem. La primera d'elles es titula Cures senzilles per una vida saludable, a la qual es posarà de manifest com l'estat mental pot arribar a afectar la salut i es donaran alguns consells per evitar-ho. D'aquesta manera es vol donar l'oportunitat als assistents de conèixer mecanismes per prevenir malalties i conscienciar sobre la necessitat de tenir cura de la salut física i mental. L'encarregada de la xerrada serà la terapeuta i professora de yoga Babi Minamoto. La idea es traer a conciencia a la gente el día a día que levamos, Entonces, todos los, nuestros hábitos, no solo físicos, ¿no? Eh, hacer ejercicios o la alimentación, sino también lo que pensamos y cómo llevamos nuestra vida, porque una simple preocupación o un conflicto que tenemos en el trabajo o con la familia, esto altera nuestro sistema nervioso y entonces esto se refleja en el cuerpo físico a través de dolores, a través de migraña, a través de un, un estrés nervioso, ¿no? Entonces esto va afectando nuestra salud física también. En aquest context i segons Minamoto, el ioga esdevé una eina fonamental ja que es tracta d'una essència mil·lenària que utilitza tècniques per mantenir sa el cos i la ment. Aquestes cures senzilles que s'explicaran en la xerrada d'aquest dimarts es basen en la ciència de l'Esri Vivek Yoga, a través de la qual es pretén assolir un estat de relaxació mental que eviti el desgast produït pel ritme frenètic quotidià al qual es veuen sotmeses moltes persones. A través d'Esri Vivek Yoga integral es pretén flexibilitzar i tonificar el cos, reduir l'estrès l'estrès i l'ansietat i desenvolupa la comprensió per poder viure d'una manera més agradable. La xerrada Cures Senzilles per una vida saludable tindrà lloc a la Biblioteca Can Baratau aquest dimarts a partir de les 7 del vespre. A més, aquells que ho vulguin podran anar més enllà amb les classes de ioga que organitzarà Minamoto del 4 al 8 d'octubre. Les sessions són gratuïtes i tindran lloc al centre de ioga del carrer Pompeu Fabra número 6. Per informació i inscripcions podeu adreçar-vos al 654 755 497. Ràdio Tiana. Notícies. Esports. El basquetiana s'ha imposat aquest cap de setmana a la pista de l'escala per un ajustat 85 a 88. Els tianencs van poder fer-se amb la victòria en un partit que es presentava molt complicat, ja que el rival disposava de certa entitat tenint en compte que l'any passat jugava a primera catalana. A més, els tianencs van haver de recórrer molts quilòmetres per disputar el maig, fet que es preveia que podia dificultar el seu joc. Cap d'aquests dos factors, però, van ser finalment un impediment pels homes d'Emilio Martínez, com tampoc ho van ser les tres baixes amb les quals anaven a l'enfrontament. Per tot això, el tècnic de l'equip tianenc no amaga la seva satisfacció pel resultat obtingut. Vam guanyar amb molta subvenció, no? en un camp molt difícil contra un equip molt, molt fort. Era un equip molt més alt que nosaltres, molt més alt, o sigui, tenien uns jugadors interiors molt alts i els de fora també tenien una mitjana d'alçada també molt, molt que estava prou bé i la veritat és que ben haver lluitat molt, ben, ben haver estat molt encertats i, i ho vam fer, no? Ben, ben demostrar que, que encara que, que tenien, tenien ciències i demés, però que tenien un equip que està molt convençat i que, i que lluitem fins al final tots els partits. El primer quart va ser molt igualat per part dels dos equips. Va ser en el segon quan els cianencs van aconseguir més avantatge en el marcador, però a partir del tercer quart l'escala va retallar més creix la diferència de punts. A l'últim quart els homes d'Emilio Martínez van saber mantenir una diferència d'entre 8 i 10 punts al llarg del joc, però van cometre alguna errada que va ser aprofitada pel rival. Amb tot, el partit es va sentenciar finalment amb la victòria del bàsquet Tiana. Després d'aquest bon resultat davant de l'escala, els cianencs sumen dues victòries de dos partits jugats. Tot i això, el tècnic de l'equip tianenc reconeix reconeix que encara hi ha aspectes del joc de l'equip que cal millorar. Jo penso que hem de treballar encara temes de ritme de partit, eh, a nivell físic, que encara estem una mica baixos, eh, encara es costa una mica fer balanç defensiu i fer contraatacs, en temes de ritme encara podem millorar molt. I, i, i després en algun aspecte tàctic, no? com l'atac contra zona, l'altre equip va estar molt, molt temps contra zona, i com a equip no la van treballar gaire bé. No? El Ben està molt encertats als tirs, però com a equip no, no, no em va agradar del tot no? el, el joc. I bé, jo penso que això millorarem. El pròxim rival del bàsquet Tiana és el Salt B, que a priori es presenta complicat perquè és un equip jove i físic i és precisament aquest joc intens el que necessita reforçar el bàsquet Tiana. De cara a aquest partit que tindrà lloc el pròxim cap de setmana, Martínez espera poder recuperar el pivot Dani Guillamont, que pot ser clau per decantar la balança cap als tianencs en la pròxima cita esportiva. Tiana Primera Hora. L'entrevista. L'entrevista. El ritme de vida que portem no ens permet reflexionar sobre el nostre estat de salut. Tot i això, el nostre cos és intel·ligent i ens avisa quan alguna cosa no funciona. De vegades, però, estem massa ocupats per adonar-nos d'aquests senyals. És per aquest motiu que la Biblioteca Can Baratau acull aquest dimarts una xerrada que porta per títol Cures senzilles per una vida saludable. Aquesta xerrada servirà per descobrir com el nostre estat mental afecta la nostra salut i petits consells per sentir-nos cada dia una mica millor. Estarà conduïda per Babi Minamoto, terapeuta y profesora de yoga... a qui hem a los estudios de esta casa ...para que en dongui més detalles. Buenos días, Babi. Buenos días. Pues decíamos que esta charla servirá para descubrir cómo nuestro estado mental afecta nuestra salud. No sé si podemos dar algún detalle de lo que se va a tratar en esta, en esta conferencia. Sí, en esta charla voy a compartir con todos la verdad lo que vengo experienciando en mi vida. ¿no? Muchas veces tenemos idea de salud como ausencia de enfermedad. Entonces, una enfermedad muchas veces la, la vemos como algo físico, ¿no? Te rompes una pierna o te sientes un mal de, de pancha, algo así, y estamos enfermos. Y si vamos más a fondo de esto, en la verdad, el cuerpo reacciona de una manera que esto viene a partir de de la mente. ¿Y por qué esto? ¿No? Entonces, la idea es traer a conciencia a la gente el día a día que levamos. Entonces, todos los, nuestros hábitos, no solo físicos, ¿no? Ah, hacer ejercicios o la alimentación, sino también lo que pensamos y cómo llevamos nuestra vida. Porque una simple preocupación o un conflicto que tenemos en el trabajo o con la familia, esto altera nuestro sistema nervioso y entonces esto se refleja en el cuerpo físico, a través de dolores, a través de migraña, a través de un de un ah, lo que es un estrés nervioso, ¿no? Entonces esto va afectando nuestra salud física también. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes de ello, ¿no? Sí, muchas veces, muchas veces porque estamos actuando esto de hábito se torna mecánico. ¿no? No paramos para pensar. Hoy en día no tenemos tiempo para pensar y a ver cómo, cómo estoy, qué hice ayer, por qué me he enfadado con tal persona. No repasamos todo lo que hacemos porque no tenemos tiempo. El ritmo de vida hoy en día no nos permite esto. Tenemos que llevar el niño al cole, tenemos que ir a comprar, tenemos que limpiar la casa y entonces vamos llevando la vida de una manera automática. Entonces no somos conscientes de todo esto cuando en la verdad la solución a esto son tan sencillas y es esto que quiero enseñar ¿no? en esta charla, cosas que vengo aplicando conmigo misma, que tú puedes aplicar, que solo depende de ti que no depende de nadie más. No necesitas tener ahí una receta médica para que puedas cuidarte un poco más. Claro, porque muchas veces nuestra actitud cuando nos encontramos con un dolor de este tipo es acudir al médico y no pensar que a lo mejor tiene una raíz mental, como bien nos estás contando, ¿no? Claro, esto todo viene a partir de la ciencia de la Ayurveda. La eh, el Ayurveda es una ciencia milenaria hindú y que va a la raíz de los problemas. Entonces, no trata la enfermedad, cuando dices, por ejemplo, que tiene un dolor de cabeza constante y que vas a un médico, un médico te va a dar una pastilla y que te va a reducir, va a actuar en este, en este sistema nervioso que envía la información del dolor de cabeza al cerebro. Y ahí lo corta. Pero no ve, en verdad, qué es lo que está causando este dolor de cabeza. Un dolor de cabeza puede ser eh, mal funcionamiento del hígado porque comes mucho azúcar, puede ser un un mal posicionamiento de una vértebra que se está apretando ahí el nervio, puede ser un montón de causas. Entonces, esta es básicamente la diferencia de utilizar el sentido común. ¿no? La respuesta está en nuestro cuerpo. Si paramos y realmente ah, escuchamos nuestro cuerpo, el cuerpo nos da señales. A ver, estás cansado. ¿Qué estás haciendo? Que estás gastando demasiado esfuerzo que igual no es necesario. Entonces, es traer la conciencia a tu ritmo de vida y a las cosas que haces, porque no significa que trabajar no da energía, ¿no? Que trabajar cansa, porque mucha gente tiene esta idea, ¿no? Ay, mañana lunes tengo que ir a trabajar o tal. No, si realmente vuelve hacia ti y a lo que te gusta, lo que necesitas tu cuerpo tú como persona, y esto es muy personal, entonces conduce tu vida en este hilo, no tendrás cansancio. Podrás, por ejemplo, a veces ah, pasar una noche trabajando, pero si estás haciendo lo que realmente te gusta, al revés, el día siguiente estarás tan contento porque has hecho algo que te gusta que esto te dará más energía. Y has hecho una reflexión interesante que es el sentido común, que no hace falta tampoco ser un experto para detectar que tú mismo pues tienes alguna cosa que no funciona bien, ¿no? Y que por tanto debes corregirla y muy a menudo eres tú mismo el que sabe cómo hacerlo, ¿no? Claro, basta observar la naturaleza. La naturaleza es sabia. Entonces, el cuerpo humano, ¿no? ¿De qué está hecho? Nosotros somos eh, hechos de dos dimensiones, la parte física y la parte mental. La naturaleza tiene su, tiene su parte física, pero también tiene su encanto. Por dentro ahí también tiene lo más sutil, ¿no? La vibración, todo lo que, toda la belleza extra que muchas veces solo vemos a través de un sentido, que es la visión, ¿no? Pero que si vas más a fondo, cada vez que estás más sensible, lo puedes ah, disfrutar de esto, ¿no? Entonces, si observas la naturaleza, es sentido común, un dolor significa que algo no va bien. Si comes más de lo que necesitas, seguramente te vas a sentir mal. Esta energía en exceso te va a tener que salir de ti de alguna manera, porque todo que entra tiene que salir, todo es transformación. Esto es el sentido común. De hecho, nos has avanzado ya algunas de estas curas sencillas que vas a impartir en esta charla. Supongo que también habrá algunos consejos prácticos más a tener en cuenta, ¿no? Sí, sí. El objetivo es primero traer a la conciencia, ¿no? Porque muchas veces yo puedo llegar ahí a la charla y darle una hoja con 20 consejos que si tú vas a casa y lo practicas, estarás mejor seguramente. Pero si no comprendes que realmente por qué esto me viene bien, no lo aplicarás de la misma manera, será mecánico, habrá lucha. Entonces la energía gastada en aplicar estos consejos no va a ser bien gastada. Entonces, em, más que nada, primero traer la conciencia y entonces mientras voy hablando, porque trabajo con alimentación, con la parte física, ¿no? Que es esto de unir cuerpo, de tener conciencia del cuerpo, pero también de la parte mental, con ...y esto a través de la ciencia de yoga. Y con la parte principal también que es comprensión, porque de nada vale tener la información, pero si no comprendes por qué necesitas utilizar esto, no te va a servir en la vida, en la vida, porque como dije desde el principio, lo que, lo que, lo que, lo que comparto con la gente es solo lo que yo personalmente y profesionalmente he experienciado, porque yo no puedo enseñar y hablar de algo que yo no he vivido. Hacía referencia ahora a la alimentación, importantísimo, ¿no? También supongo a la hora de tener pues un bienestar en personal en este sentido. Sí, la, la alimentación, primero, ¿por qué comemos, no? ¿De dónde viene nuestra energía? No nos damos cuenta también, es esto, estamos tan corriendo que mira, me como un bocata aquí y cuando te ves, has pasado toda la semana comiendo rápido y tal, ¿no? Y entonces todo lo, que comemos es transformado y esta energía, la calidad de esta energía es lo que viene al cerebro. Entonces, no solo importante la conciencia de lo que comemos, no qué alimentos, qué tipo de alimentos comemos, sino también cómo comemos. Y ahí viene la importancia del desarrollo de los cinco sentidos, que que lo voy a abordar en la charla. ¿Y cómo se materializa ese desarrollo de esos cinco sentidos? Mira, los cinco sentidos, primero, cada vez que vuelve más hacia ti, va desarrollando la sensibilidad. Es un ejercicio constante, ¿no? por ejemplo, hoy en día, ¿cómo come la gente? ¿No? Está viendo la tele o está hablando de algo, de algún problema, o hay gente que en el trabajo la hora de comida es la hora de hacer reuniones y tal. Entonces, hacer las cosas con totalidad. A la hora de comer, es comer. Entonces, mirar la comida ya es algo, ¿no? Porque entra por los ojos, ¿no? Oler la comida, mastigar bien, esto es muy importante. Porque al momento que ponemos el alimento en la boca, es la parte que nosotros podemos actuar mecánicamente, de mastigar bien. Porque el resto, cuando ya está dentro, todo el metabolismo de la digestión, que es donde va a procesar nuestra energía. Entonces, si en este circuito hay algún desequilibrio, falla algo, el final, que es la energía que necesitamos para vivir, no será adecuada. Entonces, la alimentación es la base para nuestra energía para tener una vida saludable. De hecho, cada vez más hay más personas que practican terapias como el yoga, que de hecho tú eres bien, bien conocedora porque impartes yoga, lo decíamos al, al principio, y eres terapeuta también. ¿Por qué funcionan estas terapias? Y supongo que irán también en la línea esta de conseguir todo lo que nos estás contando que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Sí, la parte principal es la comprensión. Es uno realmente saber por qué quiere lograr algo. ¿no? Muchas veces viene gente a mis terapias de coaching en alimentación y la primera pregunta que hago es, ¿qué quieres? Hay gente que quiere adelgazar, hay gente que quiere tener, ah, sabe, tiene conciencia de que no, no come bien y quiere poder tener un hábito de vida, ¿no? Entonces, y me viene y me preguntan, ¿qué como? ¿Qué debo comer? Y digo, esto te lo tienes que sentir tú. ¿No? Entonces yo lo que facilito es dar las herramientas para que uno mismo busque, y uno sabe lo que le hace bien y sabe lo que no le hace. Entonces es desarrollar esta sensibilidad para que pueda ah, ir corrigiendo a lo largo del, de, la vida. Y para ir corrigiendo, supongo que es muy importante también convertir todo ese, ese nuevo conocimiento en un hábito. Claro, y no es fácil porque estamos apegados al pasado, ¿no? Queremos repetir experiencias antiguas, queremos que lo que hacemos hoy que tenga el mismo resultado que lo hicimos ayer. Entonces, por eso lo vamos repitiendo, repitiendo, repitiendo, pero no tenemos conciencia de que esto eh, estas repeticiones, en la verdad, nos atan al pasado y dejamos de ver el momento presente. Entonces, cuando hablé de la naturaleza, es muy importante la parte también de, de la estación del año. ¿no? La naturaleza es sabia. En verano nos da frutas, verduras con más agua, porque necesitamos más agua, porque hay mucho calor fuera, entonces necesitamos enfriar dentro. Entonces esto todo, que viene del, de la ciencia ayurveda también, Ah, unido con la sensibilidad del desarrollo de los cinco sentidos que nos trae el yoga, ¿no? nos permite estar más presente en el día, en el momento. De acuerdo, pues hemos hecho un repaso general de esta charla que ofrecerás hoy a partir de las 7 de la tarda en la Biblioteca Can Baratau. Recordem-ho, doncs, que porta per títol Cures senzilles per una vida saludable. Nosaltres hem volgut tenir aquí l'estudi perquè ens faci una avançada a la seva encarregada, Babi Minamoto. Muchas gracias por acercarte a esta radio Tiana y a esta otra. Gracias a ti. L'entrevista.